A ven ar itounet am A virdi en ar zad ker, un diskoadek taulena eus o ino. Un diskoadek tolena bar mirdi biskoar. Tchur o tebelad an trepsa il ir gober gweb, tal raboan. Dam tchur dar mirdi o gwa liez, an eus kavom drasen. De imeni yet ket ou kamera ou skorne nev Dor zo, nou lennet tchur dangenou Non trugele, me gav hir me ar tuez ar marmouzet.